Այսօր էլ արկա մարտահրավերները նույնն են պահանջում, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Խոսելով Արցախի ղարքավիճակի միջազգային հանրության արձագանքի մասին, Փաշինյանը նշում է, պետք է իջեցնել Լեռնային Ղարաբաղի ղարքավիճակի հարցում մեր նշաձողը։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ հստակ ասում է. լինել աշխարհի միակ երկիրը, որի երկող մակարդակում չի ճանաչում Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեծ վտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի համար։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է՝ մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։ Հակառակ դեպքում ասում է միջազգային հանրությունը, խնդրում ենք մեր վրա հույս չդնել, ոչ թե այն պատճառով, որ մենք չենք ուզում ձեզ օգնել, այլ այն պատճառով, որ մենք չենք կարող ձեզ օգնել։ Այստեղից հետևում է, որ միջազգային հանրությունը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում, սակայն ինչ անել, եթե շուրջ 100 հազար մարդ չի ուզում ապրել ճշնամական ցեղասպան երկրի կազմում։ Ինչ է առաջարկում միջազգային իրավունքը նման դեպքերում։ Ինչ ելք ունի Արցախցին այս իրավիճակից։ Հարցի շուրջ Արցախ լրատվականը զրուցել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի հետ։ Միջազգային հարաբերությունները միանշանակ ասում որ այդպիսի որևէ միավոր, որը հայտարարում է, որ այդ վտանգի ներքո ցեղասպանական կամ էթնիկ զտման նա հայտարարում է իրեն դուրս այդ պետությունից եւ տվյալ դեպքում հենց դա ամբողջ այդպես է եղել եւ ինքնորոշման իրավունքի վրա է հիմնվում, ապա հետեւյալ եզրակացությունը կա։ Ուրեմն եզրակացությունը տվել է ՄԱԿ-ի միջազգային իրավունքի կոմիտեն դեռ շատ վաղուց, որ ուժով տապալեն կամ դիմադրել ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին նույն չափ զազրելի հանցագործություն է, ինչպիսին ցեղասպանությունը, ապարտեիդը եւ ստրկությունը։ Այսինքն այստեղ երկու կարծիք չկա, եթե խոսքը գնում է միջազգային իրավունքի մասին։ Եվ հատուկ զեկուցող ունի ՄԱԿ-ը արդեն տարիներ շարունակ, որը հենց հետևում է այդ ինքնորոշման իրավունքի իրացման գործընթացներին։ Ինչ վերաբերվում է միջազգային հարաբերություններում վերջի տարիներին կիրառվող պրակտիկա է։ Առաջինը ամբողջովին պետք է մենք բոլորս արձանագրենք, որ միջազգային հանրության համապատասխան մարմինները եւ նրանց կազմում ընդգրկված ամենաազդեցիկ պետությունները գործում են երկակի ստանդարտների համաձայն այն դեպքում, երբ որ որևէ մի միավորի ինքնորոշումը եւ անկախացումը համընկնում է աշխարհակաղակական շահերի հետ, այդ այդ նույն պետությունների, նրանք ճանաչում են անկախությունը։ Մասնավորապես օրինակը Կոսովոն է, որի մասին երկար չխոսեմ, բոլորս կարծես թե ուսումնասիրել ենք։ Այն դեպքում, երբ որ աշխարհակաղակական շահերի թիրախը բոլորովին այլ է այս կամ այն տարածաշրջանում այդ դեպքում նրանք պարզապես աչք են փակում բոլոր այն միջազգային իրավունքով արգելված գործողությունների, որոնք ուղղված են այդպիսի միավորների անկախացման դեմ եւ սպասարկում են այն պետության շահերը, որը տվյալ դեպքում եմ խոսում, որը ուղակի նպաստում է Ռուսաստանի այս տարածաշրջանից դուրս մղելու։ Ես դրանից ավելի པարզ բանաձև չեմ կարող ասել։ Դեր անցած դարաշրջանում սկզբից արևմուտքը որթեգրել է այսպես կոչված երկրի սրտիկի այդ նպատակը այդ թիրախը հետապնդվում է մինչ այսօր եւ այդպիսի նպատակին հասնելու համար ոտնահարվում են կամ անտեսվում են ամենակարևոր հիմնարար սկզբունքները՝ լինի մարդու իրավունքների, լինի միջազգային հարաբերությունների, որի սկիզբը դրվել է ՄԱԿ-ի ստեղծման օրվանից։ Երկու դեպքում են արդարացնում են Ադրբեջանին եւ ամբողջովին կանգնում են Ուկրաինայի կողքին եւ ուղակի սпасարկում են Ռուսաստանի թուլացմանը մեկ սկզբունքի ներքո այսպես կոչված տարածքային ամբողջականությունը այն հանրապետությունների որոնք եղել են նախկին սովետական հանրապետություններ հետ հիմա այն բարձ փաստը որ ադրբեջանի այդ եկեցվածքը Թուրքիայի հետ թուրքական պետությունների միության մեջ մտնելը իրապես թուլացնում է Ռուսաստանին, այսինքն ծառայում է ամբողջովին կոլեկտիվ արևմուտքի ռազմավարական նպատակի այդ պատճառով է որ ոչ թե սիրում են ադրբեջանցիներին չեն սիրում հայերին այ հենց այդ պատճառով է որ իրենք աչք են փակում ամենա զազրելի, խորշելի այնպիսի հանցագործությունների վերաբերյալ, որոնք կոչվում են միջազգային իրավունքի դեմ հանցագործություններ։ Պետք էր լինել հետևողական, պետք է լիներ ինքնորոշում մինչ անկախություն ցեղասպանական վտանգի ներքո։ Այսինքն մեր ելքը պահանջատիր լինելն է եւ եթե Հայաստանի իշխանությունները չեն անում, ապա Արցախի իշխանությունները պետք է հստակ ցույց տան իրենց կողմնորոշումը դեպի անշուշտ այսօր Ռուսաստանը